Delmarie Oosthuizen gevoer het en uh, in my op die horizon program. Een ding is seker en dit is dat een wonderlijke talent op die horizon leek uh, om ontgin en ontdek te word in Suid-Afrika. Voor al die sangers en sangeresse wat op die horizon wil blootstelling hef, jylle talent, ek nooi jylle om so kort achtergrond opsomming van jylle self en so 4 of 5 MP3 snitte van die muziek aan my te stuur op my e-post adres wat ek na die program vir jylle sal gee.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 Baie welkom ook aan Elsa Wessels van die strand. Ek het reer om te groei, jy is ook ingeskakel. Uh, ek uh, is lekker om jou ook aan boord te hee. Deel eerste Afrikaanse liekie wat nummer 1 bereik het op SA sy top 20s was Des en Dawn sy die gezoom van die baie in 1966. Dawn sy nooiens van was silver en sy is in Durban gebore as die eh, middelste ene van 7 kinders en Des was die enigste kind in Johannesburg. Hulle het uh, ontmoet op die campus by die Universiteit van Witwatersrand, waar sy uh, kunst studeer het en hy wet. <laughs> hy skop op half soop aandrang van sy professor, soos uh, hy self herken, wat aanbeveel het ek moet lievers een muziek loobaan volg. En hy voltooi, uh, en sy voltooi haar kunststudies in Italia, waarna hulle saam begin optree. Hier sing Des en Dawn vir ons vandag, ek het somme twee vir hulle gekies, die eerste een wat hulle sing is een lekker saamsingliekie, en dit is Ramblin Boy, en dan direct daarna luister ons na This Land is Your Land. Here's to you ¿Sí? ¿eh? town. We chanced astray. I thought we'd try to work one day. The boss said he had room for one. Said my old pal. the chill volkies koring snij. Mijn geliefde hang aan die bos, My geliefde hang aan die bos. My geliefde hang aan die better bessie bos. This land is your land, this land is my land. From the great Limpopo to Robin Island, from the great Tugela to the Kalahari. This land was made you and me as I went walking that ribbon of highway I saw above me, the endless skyway, and all around me a voice was singing. This land was made for you and me. This land is your land, this land is my land. From the great Limpopo to Robin Island, from the great Tugela to the Kalahari. friends, we're very glad to be here. Before we start to sing to you, I'd like to introduce to you my wife, Dawn Silver. just het to say I like to my auntie's in hospital. I'm sorry about the accident, auntie, but your present is still under the washing machine. Thank you, Mr. Walker. And of course, South Africa's best known virtuoso on ukulele, Bob Hill. Take a walk with me through this green and growing land. Walk through the meadows, the mountains and the sand. Walk through the valleys, the rivers and the plains. Walk through the sun and walk through the rain. Here is a land full of power and glory. Beauty that words cannot recall. Oh, her power shall rest on the strength of the peoples. Her glory shall rest on us all, on us all. Des en Dawn, mens kan hulle amper noem, uh, hulle is deel van Afrikaner, Eh, ek glo nie, hulle, en eh, Afrikaans was so sonder accent gewees nie, maar uh, ja, hulle is ook die enigste twee wat uh, wegkom daarmee, dier nette gitaar te hou uh, hee in hulle orkest. Hulle het nie een groot orkest nodig nie, en maak uitstekende muziek. Mariam Makeba, of Mama Afrika, soos sy dier miljoene bewonderaars genoem word, sy is gebore op die 4de maart 1932 en uh, in, uh, in die uh, Prospect Township, Johannesburg, Suid-Afrika en sy is oorlede op 10 november 2008 in Castel Volturno, nabij Napels in Indië. Och, Indië, waar kom ek vandaan? <laughs> Dit is natuurlijk Napels in Italië. Uh, sy was een van die prominentste swart uitvoerende kunstenaars van die 20ste eeuw en is een van Suid-Afrika's bekendste vrouwe. Sy was die eerste Suid-Afrikaner wat een Grammy gewen het en sy het vir staatsmannen soos John F. Kennedy, uh, François Mitterrand en uh, Fidel Castro, Nelson Mandela en Haile Selassie opgetree en het drie audiensies met die Paul, uh, eh, uh, eh, paus gehad. Maria Makewa sing Suliram. Thank you. klakoir tan tanbat suliram sudalalama sayam saya shari berusa clara saya and abad lasu kelasana di padang mani Die baie mooi, helder stem van Miriam Makeba. Dit is, uh, is nie uh, swart taal likkie wat sy daar gesing het nie. Dit is een uh, Indonesiese uh, lullaby van Miriam Makaiba. Alpha Will is een Duitse synthgroep uh, wat die uh, eh, 1980s baie gewild geword het. Die stichterslede was hoofsanger Marion Gold. Uh, haar rechte naam is uh, Hartwig Skierbeam uh, en sy is gebore op uh, 26 mei 1954 in Herfurt. Bernard Lloyd, rechte naam, Bernard Lloyd uh, Gosling, gebore 2 juni 1960, in Enger en Frans Mertens, rechte naam Frans Sorgats, uh, gebore 26 oktober 1961, in, uh, ook in Enger. Hulle behal treffersluiste met uh, sukses soos uh, Forever Young, uh, Big in Japan, Sounds Like a Melody en The Jet Set Alphaville, die een wat hulle vandag vir ons sing, Sounds Like a Melody. my mind Alphaville, hulle sê dit klink soos een melodie die. En as ek hoor Susanne, jy sê, jy hou baie van die plaat. Uh, nou, oké, okay, ek sal hom vir jou weerspeel in die toekomst. Freshly Ground is een Suid-Afrikaanse afrofisie groep, wat in 2002 in Kaapstad gevorm is. Die groeplede het verskillende achtergronde, waaronder Suid-Afrika, Mozambique en Zimbabwe. Fleshly Grounds muzikale stijl, meng elemente en uh, van traditionele Suid-Afrikaanse muziek, soos Kuela en uh, Afrika folkmuziek, blues, jazz en kenmerke van Indie rock. Hulle is bekend om hulle vertooning Waka Waka, This Time for Africa, met die Colombiaanse uh, sanger Shakira, wat wereldwijd erkenning ontvang het, en uh, die muziekvideo met die groep het ook meer as 1.7 miljard kyke op YouTube ontvang. Freshly Ground sing vandag vir ons The Fire Is Low. Here it is, fire is low. Hello everybody. Hello everybody. maar die vlees is gaar, of uh, wat anders. Um, het was freshly ground. Sedert André het Norman as een vars vokale fonds in 2007 aan die muziekfront beginne woel het, het sy muzieklevers en recessente verras en beindruk met drie pike albums, wat treffers soos uh, Napoleon, Dink aan my, Vat my hoor en Dinge insluit. André het is getrouwd met Glyn Norman en uh, na interessante aan- en afverhouding op sociale media, media. Sy sing vandag vir ons 7 Oceane. Die rivier in jou oor is blauwer as blauw en ek gloe dat het deel van my liefde gevrouw Waar net ek en jy kan gaan As ek over teen my rotse slaan Weet ek dat jy langs my staan vir altyd Sewe oosie waarin haar liefde bloei. Die Britse groep Hot Chocolate, hulle begin eerselik sukses in 1970 en produceer ten minste een treffer per jaar tot 1984. Hulle is bijeengeroep in 1968 dier Errol Brown, wie in 2015 oorlede is. Hulle is uh, in 1986 uit mekaar en het weer in 1992 hervorm met min van die oorspronkelike groeplede. Hulle sing vandag vir ons, You'll Always Be a Friend. go. I don't know. Did I hear you say you're not too sure of what we got in the mood? Once I had a gentle mood to help me but that is when I had you here beside me Now it's gone But in my mind I know with time When all is said and done What we had could never friend remember how it slipped away. These things, they just do. And if I had my life to live all over, I'd do it all again, but make it better. That's what I do. baie populair in die dag. En uh, you'll always be a friend, en hoekom nie? Once a friend, always a friend. Neil Leslie Diamond is op 24 januari 1941 in die Coney Island gedeelte van Brooklyn, of soos die Engelse wil sê, Brooklyn, <laughs> New York City geboore. Sy pa Akiba, bekend as Keith Diamond, was een drooggoederhandelaar. Beide, hy en sy vrou Rose, was Joodse immigrante uit Pole. Die Diamond familie het tydelik uh, na Cheyenne, Wyoming, verskyf weens Keef Diamond's militaire diens tydens die Tweede Wereldoorlog. Tydens hulle tyd in uh, Wyoming het Neil verlief geraak op Sing Cowboy Flicks op met in die vertoonings by die plaaslike theater. Na die einde van die Tweede Wereldoorlog het Neil en sy ouwers teruggekeer na Broekton en uh, hy het een 9 dollar akoestiese gitaar as een verjaarsdag geskenk gekry wat sy belangstelling muziek geprikkel het. Neil Diamond doen vir ons een wat baie populair was in ons tyd en dit is Hello Again, Hello Again. Hello again, hello. Just called to say hello. I couldn't sleep at all tonight, and I know it's late, but I couldn't wait. Hello, my friend, hello Just called to let you know I think about you every night When I'm here alone And you're there at home just need to hear Hello, my friend, hello It's good to meet you so It's good to love you like I do away. But I hear you say, Hello. though it's late But I couldn't wait Hello Neil Diamond, baie mense is een ginselinge van daar jaar en uh, die unieke ding van Neil Diamond was, dat elke vertooning wat hy gelever het, het hy een ander draai aan een specifieke liekie gegee. En eh, soos ek sê, hy kan nou een liekie gesing het, volgende vertooning, sing hy die selfde liekie, maar hy het een ander draai in hom. En dit vat nogal talent om te doen van Neil Diamond. Roger Whittaker Sy ouwers was uh, Edward en Vi Whittaker van Staffordshire in Engeland uh, en het een kredeniersware winkel daar bedrijf tot Edward in een motorfietsongeluk beseer is en hulle na een plaas in Tika in Kenya verhuis het uh, vir die warmer weer daar. Hy het later Marius gaan studeer in Kaapstad, Zuid-Afrika, wat min mense geweet het, ne? Na 18 maande daar het hy dit opgeskop en gaan school gee om in sy maase voetspore te volg. In Britannia het hy bio, biochemie, uh, eh, dierekunde en marine biologie by die Bangor Universiteit gaan studeer. Dit is drie baie diep vakke daai uh, net intelligente mense <laughs> doen dit. Gedurende die tyd het hy by verskye clubs opgetree en is verantwoordelik dier talentjachter aangeteken by Fontana Records, waar hy sy sangloobaan begin en dit het begin en floreer ook daar. Hier is Roger Whittaker en hy sing Morning is Broken, die prachtige baratonstem en uh, ek dink, wie, wie sy liekie was dit, Morning is Broken? Was dit nie ook uh, Neil Diamond of is dit Cat Stevens? Uh, die wat weet, sê my asjeblief. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the sea Praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sun kissed from heaven, like the first the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet pass. Mine is the sun Warm light Eden saw play. Praise with elation, praise every morning. God's recreation of the new day. Morning has broken this morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. het aangebreek, sê Roger Whittaker en ek was reg, ja, dit is uh, Cat Stevens wat voorheen, of wat het sy signature tune gemaakt het. Um, Second Hand Heart is een liekie dier die Engelse sanger Ben Heino van sy debietalbum Ben Heino 2015. Met die Amerikaanse sanger Kelly Clarkson is dit een opwindende poplikkie wat door After Hours Jason Halbert en Pete Hamilton vervaardig is. Dit is geskryf door kuns, uh, kunstenaars uh, versus poet lede Joe Kirkland en Jason Dean met After Hours lede uh, Ian Franzino en uh, Andrew Haas met additionele skrywer dier Neil Ormandy. <laughs> Ben hy nou, sê nou, sê hy, second hand heart. Kom ons hoor waar oor praat hy. The light of the morning finds you sleeping in my bed. it's not like the stories, it's never like what they said. I know who you want me to be, but I'm just not there yet. Yeah, the broken road's always been home, and it's so hard to forget. Wait for me now. Hoeweef, wat het daar gebeur? Hy is nie vondestel om so kort af te knip nie. Ek sien hulle wees om net 1 minuut 35. Ek sal vir my een nieuwe opname van die ene moet gaan kry. Nee, mens kan nie eh, so liekie somme net so afsnij nie. Is nie rechtverdig nie. Hmm. Richard Peter John Fair Braas geboore 22 September 1953, is een Engelse sanger, basspeler en televisieaanbieder, bekend as hoofsanger van die popgroep Right Said Fred, wat in 1990s een groot treffer geskep het met die single I'm Too Sexy for My Shirt. Vandaag hoor ons sy ander treffer en dit is This is a Love Song for You van Right Said Fred. Thank you. This is a love song for you. This is a love song for you. I wanna be by your side. I wanna dig your sweet vibe. This is a love la la la la, Leila. Ek wil hom in die woordeboek gaan opsoek. Hy sê dit so baie, dit moet iets beteken. Uh, vervolgens, Manfred Mann, een Engelse rockgroep wat die 60s vernoem het na hulle keyboardspeler wat eers in 1970 hulle eerste deurbraak maak met likkie soos Do What Diddy Diddy, uh, Pretty Flamingo en Mighty Quinn. Hulle was die eerste Britse groep wat deerdring tot die nummer 1 posiesie op die Amerikaanse billboard Hot 100 en gedierende hulle roemperiode maak hulle gebruik van twee sangers, namelijk Paul Jones en Mike de Abu. Net Manfred Mann en hulle dromspeler Hugs bly deurgaans die kern van die groep. Hulle sing vandag vir ons, een wat ek nogal kan onthou van 1964 af, Ik weet niet wanneer is hy niet, maar ja, ik het, ek, ek onthou van 64. Haha, sit the clown. Haha, set the clown Has the king lost his crown? Is the knight being tied on Rome? lost your chance. Feeling low, got to go see a show in town. Hear the jokes, have a smoke, and I laugh at the clown. In the world, see a girl with a smile in her eyes. Never thought I'd be brought right down by her lies. In a trance, watch her dance to the beat of the drum. Fast enough, sweating rough, I'm all fingers and thumbs. Wonder why I hit the sky when she blows me a kiss. In a wild run of mouth, I'm regretting all this. Ha ha, said the clown. As the king lost his crown, is the night being tied on romance? Ha ha, said the clown. Is it bringing me down? just a chance. the clown, maar hy moet moos laat die mense ha ha sê, het moet nie hy wees wat het sê nie. Um, John Preston was geboor as John Preston Corwell in Port Arthur, Texas. Hy is van Cajun, voorgesig van uh, het in die Collegius Woorschool eh, in Texas uh, gegaan en sy sangloobaan het hy daar begin. Hy het rock'n'roll uh, groep genaamd The Shades, gevorm wat uh, op een plaaslike klap saam met JP The Big Bopper Richardson opgetreed. Richardson en Preston uh, het uh, om die kans gegeen om een tiener tragedie, Likkie, te, op te neem, wat in 1958 in Houston, Texas geskryf en uh, die Likkie's naam was Running Bay. Die plaat is vrygestel na die Big Boppers dood in die selfde vliegtuigongeluk waarin Barry Holly en Richie Valens ook oorlede is. Dit is uh, in oktober 1959 in die VSA uh, eh, tot 100 uh, eh, Billboard Hot 100 ingesluif in januari 1960 nummer 1 bereik en drie weke daar geblei. Running Bay van John Lennon Preston is die een wat ons nou na luister, voor die funny spot. On the bank of the river stood running bare Young Indian brave on the other side of the river Stood his lovely Indian maid Little white dove was her name Such a lovely sight to see. But their tribes but with each other, so their love could never be. Running bear, love little white dove, with a love big as the sky. Running bear, love little white dove, with a love that couldn't die he couldn't swim the raging river cause the river was too wide he couldn't reach little white dove waiting on the other side in the moonlight he could see her throwing kisses across the way her little heart was beating faster waiting there for her brave running bear. Love little white dove with a love big as the sky. Running bear, love little white dove with a love that couldn't die running bear dove in the water little white dove did the same, and they swam out to each other through the swirling stream they came. As their hand touched and their lips met, the raging river pulled them down. Now they'll always be together in that happy hunting ground. Running bare Love little white dove With a love big as the sky Running bare Love little white dove With a love that couldn't die Hoeka toeka, sê die ou, a running bear wat verlief is op Little White Dove. Nou is ons by die funny spot en vandag het ons weer terug na uh, nog eens Afrikana en dit is Jan Spies. um, <clears throat> hy vertel ons een story, maar jy weet, hy is soos in uh, die Reader's Digest destijds, het so afdeling ingehaad wat hulle taal um, prentjies geskip het. Hulle het gesê, towards more picturesque speech. Nou hier Jan Spies is so, jy weet, jy moet uh, visualeer wat hy probeer sê. En hy vertel ons hier van sy oentjie waaksang, wat saam moet hulle uitgaan op uh, geojag expeditie. Nou kom ons hoor hoe die kordaat stik plaasvind. Ek en een ouw vriend daar uit die Kaukoveldse wereld in Zuidwest gesels nou die dag Leo stories en hy vertel my van een merkwaardige hond wat hy gehad het. Die hond sy naam was waakzaam. Hy sê maar nou dit met die hond gegaan soos met partij mense en dis laat hulle kleintijd hulle name kry voordat die mens nog weet waarvoor hulle uitgeknip is. Want dan kry jy Churchill sis en so en as jou in die verkiesing vraag wie sy kandidaat dan sê hy nie hy het een gehad maar is nou uit tussen hulle. Of sy naam is Napoleon of the Wet en as die naaste wat hy aan die front kom wanneer hy na een boksgeveg kyk of die meisiekind sy naam is Sophia Lorne en as sy groot is dan trou sy net eenmaal. Hy sê en so moes die waakzaam sy naam eindelijk slaapzaam gewees het. Maar behalwe slaap het hy daarom nog een ander liefde gehad en dit was om klippe te ja as jy dit gooi. A jy kon vir hom niks beters doen as om een klip te gooi en dan hol hy en dan gehaal hy die klip en dan bring hy hom terug, die jy toch net weer moet gooi, die speler hy nie moet ophou nie. Hy sê, en daar kon jy daarmee aanhou. En in die tyd wat waakzaam op sy stikke was met die klip achterna hollerij, toe kom daar weer een kolomp leeuws in en hulle kom maak hulle hoofdkwartier daar op sy plaas. En die boere van die omgeving kom trek daar saam met al hulle honde. En een morgen vroeg toe spring hulle van die huis af weg en sy sien sê, pa moet ons vir waakzaam ook probeer saamvat. Hy sê, ja, waakzaam moet ook saam. Een mens weet nooit waarvoor kordaatstuk hy dalk aanvang as hy tussen die leeuws beland nie. En hulle is daar weg in die richting waar die leeuws gebril het. Die kerel sê, en na soe rikkie toe begin kry die honde die leeuw reek. Hy sê, en daar het hy die morgen gesien hoe beskye tot selfs die dapperste hond kan word as hy in die omgeving van die grootes kom. Hy sê, want die hond loop staan daar waar hy die reek kry dood, stil en hy reike hier voor hom op die grond. En hy reik die kant toe en hy reik syn toe, jy is eindelijk bang hy val om, maar as hy reik lyk het, hy is bang hy druk sy neus tegen een warm koel. En hulle haare staan oorentle, lyk soos omgekeerde skrapbarsels. Hy en as die honde so daar rond beweeg, as hulle dan nou nog beweeg en een versitte voet, dan doen hy dit op een manier, dat jy sal sweer, hy is bang, hy trap een landmijn af, en hy het hulle sterte geknyp, dat die punte onder hulle baarse sit, en hulle voorbene vast omtrent. Hy sê en as hulle dan nou op 'n plek kom waar die reuk baie skerp is vir alsu teen 'n graspol, hy sê dan vat die hond 'n grasstingel onder en hy loop hy so met hom op met die neus dan met die linker dan met die regter neusgat tot bo by die saad en daar draai hy om en hy ruitjie vir hom af weer tot onder en sy onderkom en vat hy 'n ander halm. En hy sê op 'n plek kom waar die reuk nou soos laat dit smaak of die leeu daar ingetrek het dan ruik hy vir hom daar of hy die leeuw wil daar uit die grashalimpie uit uitruik. Die kerel sê en hulle sien toe daar, dit sal nou nie help om met die honde te wil verder nie, hulle sal nou maar bietjie self spoors nie. En hulle het net so een eindje geloop, hulle sien daar die leeuws en hulle skiet, en hulle skiet een ou mannetje raak en die hol so dier een laagtekie en op die laagte sy ander kant daar raak hy net weg tussen die gras toe weet hy het nou geval maar hy is nou gekwes of dood en hulle loop 'n entjie nader en hulle gaan staan daar. 'n Wonder bo wonder kom die honde by. Maar toe sien leeu reuk nou baie kwaier. Hy sê toe sit nou nog al die tyd geknypte sterte aan hare in. Ruiker en als en party honde drup so lig weg daar laas. Hy sê maar hulle kry geen hond so ver om nader te gaan na die plek toe waar die mannetjie geval het nie. Die kerel sê en dis daar met die sikkelerij om my honde voor en toe te kry, laat het hom byval van waakzaam. En hy sê vir die andere kerels, mense, maar ek het die heel morgen dan nou nog nie my hond gesien nie. En hy roep en hy kyk, en daar sien hulle verwaakzaam van achteraf aangestap kom. Toet hy aan die heel leeuw jachter hy geen erg nie. Hy probeer net die koers van die jachters en die andere honde hou, dat hy daarom nie te erg verdwaal nie. En die kerel wacht tot hy nabij is, en hy sê waakzaam en hy buk en hy soek na een klip. Hy sê maar toe hy buk, toe kom daar leven en waakzaam. Hy sê en toe hy die klip optel, toe wil waakzaam uit sy vel spring. Hy sê en toe hy oorhaal, toe hol waakzaam al. En toe die klip trek, toe het waakzaam net so skyns in die lig opgekyk dat hy kan sien in watter koers die klip presies gaan, dat hy kan 'n koersaanpassing maak. Die man sê en hy gooi baie mooi netjies net daar waar die leeu weggeraak het. 'n Waaksame hardloop. Maar nou sien gras hoog het staan sulke banke banke. Hy sê en nou hy raak waaksaam so weg in die gras en hy gee so hoe hy al kom my bo uit en hy sê weer weg en dus kan die laaste bankgras raak waakzaam weer weg en hy maak die spring en hy gaan boe oor die bankgras. Hy sê en daar het waakzaam net weggeraak. Hy sê, toe skiet hy daar vanaf recht in die lucht en op, laat hy daar hang soos een springbok wat pronk. Hy sê, maar toe het waakzaam al klaar omgedraaid, toe kyk sy gezicht al dus kan toe. Hy sê, en waakzaam het nog so gehang, toe begin Malay al met sy poot om te hardloop. Hy sê, en dit moes vir waakzaam die bitterste ding in sy hele lewe gewees het, laat hy op daar die sekere plek nog weer moes afgrond toe, om die grootste vasttrap vir die langste sprong van sy lewe te kom maak. Hy sê, en waakzaam het daarom tot op die grond gekom. Hy sê, maar toe hoor jy net gras en takke kraak en hier kom waakzaam. Hy sê al waakzaam sy haare reg opgestaan het, weet hy nie, maar toe hy daar by hulle voorbij kom, hy sê toe le als plat. Hy is een reguit streep van sy neese punt tot op sy stertse punt. Hy sê maar die hond moes sy as en skoen weggeskrik het en sy keel heel toe. Want toe hy doorraard loop op pad terug huis toe, toe kry hy eerst vir die eerste en ook vir die laaste mal net een tjou uit. Hy sê en van toe af het werkzaam net by die huis geblei, jy het hom nooit weer uit die huiskamp gekry nie. Hy sê en echter een klip aan het hy ook nie weer gehaard loop nie, het die levenslange wantrouwe in hom gehaad. Ek sê vir hom man wie, dis nie net wat die naam betref, wat die waakzaam hond nes een mens is nie. Ek sê het lyk vir my, ek herken in hom nog iets van partij van ons mense en dis laat hulle tot onder die grootste gevaar elk en nog al die tyd net achter sy eie dingetje aanhol salig onbewus van wat al die tyd aan die gang is en as so ou onverwaags op die gevaar afkom is tot sy tjank daarmee in en dan ken hy net een pad huis toe en partij ander hom toe en uit vrees vir die skrik sluit sikke ou nie. <laughs> ja, <laughs> laat jy nou gehoor van waaksam en uh, hy sal nooit weer die selfde wees nie. Hy is nou slaapsam. Joan of Arc is een liekie van die uh, Britse orkest, uh, eh, orchestral, orchestral Maneuvers in the Dark, OMD, soos hulle ook bekend staan, wat vrygestel is as die tweede enkelsnit van hulle derde studioalbum. Dit het op internationale treffer geword en die top 5 in die Verenigde Koninkryk en Canada bereik en nummer 13 in Ierland. Dit is uh, die eerste van twee OMD-liekies wat dier uh, McCluskey geskryf is die, uh, oor die Franse heilige Joan of Arc. Die tweede Joan of Arc, Maid of Orleans, is ook uitgereik as een enkelspeler of dan een solo wat hernoem is na Maid of Orleans, The Waltz of Joan of Arc vir die vrylating daarvan. Uh, albei snitte verskyn op die album Architecture and Morality. OMD sin vir ons Joan of Arc en luister specifiek die eerste twee note. Ek dink ek het ewers gelees dat dit per ongeluk was. Iemand het met sy ellenboog op die keyboard gedruk of ek kan, maar daar is iets omtrend die eerste twee note. Uh, hier gaan hy, Joan of Arc. OMD. gaan lees een bykie die story van, van uh, Joan of Arc, nogals, <clears throat> sorry, uh, eh, geskietkundige, eh, um, ehm, mooie story. Toe uh, in 19, ach, uh, nee, 1866 is Laura Foster baie wreed met die mes vermoor. Haar niggie Anne Melton is eers gearresteer vir die dood nadat sy die lyk aan die politie gaan uitwijs het, maar is later vrygesprek toe Laura's verloofde verantwoordelikheid vir die uh, moord aanvaard het. Hy het ook een geheime verhouding met Anne gehad. Die man is toe op uh, eh, 1868 ter dood veroordeel en op 1 mei van daardie jaar is hy tereggestel. By die galg het die man gesê dat hoewel hy nie haar aan Laura se kop beskadig het nie, hy verantwoordelikheid sal afvaar vir haar dood.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 Uh, ek geloof hy het ingestaan vir uh, Anne sy misdaad. Anne Lee, geboore as Annerlee Emma Gordon, was relatief bekend onder hordesname gedurende die 90s, maar so ver treffers aangaan, het sy maar droogte beleef en die enigste noemenswaardige liekie wat sy vir ons gebring het, is Two Times. Ek weet nie wie dit vir ons hier sing op hierdie uh, eh, afskrif wat ek het nie, maar dit is haar liekie. En hierdie geweer, weergawe sê net various artists. Nou ek dink dit is omdat die album dan various artists is, dat het wel en lees wat hy sing. Kom ons luister. destijds toe die plaat um, bekend was, het ek uh, my restaurant gehad en ek het die plate aangekoop om vir die mense in die restaurant te speel en so aan en ek het toe die specifieke plaat op die, op die radio gehoor en wou graag uh, eh, om gaan koop, maar ek nie geweet wat sy naam is nie. Toe vraag ek my sien, en uh, hy sê, wat er een? Ek sê, die tuturuturu <laughs> een. en wie, ek het getuturuturu van vandag tot morgen, en hy het nie een koekenkloe gehad waarvan ek praat nie. Ons het later daarom uitgewerkt, dit is two times. Die groep Smokey is alom bekend vir hulle treffer, wie de duivel is Alice, of what, living next door to Alice. Hulle is van Britse afkomst en begin as The Yen. Hulle het een lang lijst treffers wat strek vanaf oktober 1963 en hulle het die eh, brander dier die jare gerei en so onlangs soos die begin van laas jaar het hulle een rondreis en een toere gedoen. Hulle bekendste treffers sluit in daar jyne, Living Dicks, Door to Alice, Don't Play Your Rock'n'Roll to me, lay back in the arms of someone, and if you think you know how to love me. En dan, die likkie wat Smokey vandag vir ons gaan syng, is Mexican Girl. Juanita came to me last night, and she cried over and over again. Daddy, I love you, you know, and I think it's the moonlight. She looks so American Girl. Die heel eerste solo plaat wat in, nummer, uh, in 1970 nummer 1 was op die Engelandse singles charts en dan vir 5 weke die positie behou het was Love Grows Where My Rosemary Goes. Het was geskryf dier Ton, uh, Tony McKay Eh, saam met Sylvan en Barry Mason. Die likkie word toegeskryf aan die groep Edison Lighthouse, wat ook een van die groepen was wat uh, eindelijk nooit een groep was of bestaan het nie. Die sanger Tony Barrows het saam met een groep by name The Greenfields, een eenmalige opname gemaakt en in die geschiedenis van muziek het die likkie die vannigste gestuig tot nummer 1 posiesie. Hier dan is the Edison Lighthouse om vir ons te sing Love Grows Where My Rosemary Goes. are kind of funny. Hair is kind of wild and free. Oh, but love grows where my rosemary goes, and nobody knows like me. She talks kind of lazy. People say she's crazy, and the love's sonder mysie, die Rosemary, waar oorals was, hy gaan groei liefde. <laughs> Claude King, geboren in februari 1923 in Keithville in Louisiana, was be eh, beste bekend vir sy treffer Wolverton Mountain, wat hy en een vriend, Millay uh, eh, Gilgo, Kilgore, saam geskryf het en is gebaseer op een oom van Kilgore Clifton Klaus wat op Holton Mountain in Kansas geblei het. Die liekie was oor onmiddellike treffer en het vir 9 weke lang gepronk met die nummer 1 posiesie op die billboard uh, country uh, muziektreffers. King is ook op 90-jarige ouderdom by sy huis oorlede, skaars een maand na sy 67ste huwelijksherdenking met Barbara Coco, wat uh, in haar eie recht ook bekendheid verwerf het. Hier sien Claude King vir ons die uh, westerse klanke Wolverton Mountain. They say don't go on Wolverton Mountain. If you're looking for a wife, cause Clifton Flowers has a pretty young daughter. He's mighty handy with a gun and a knife. Her tender lips, Her tender lips. are sweeter than honey and Wolverton Mountain mountain protects her there. The bears and the birds tell Clifton flowers if a stranger should enter there. All of my dreams are on Wolverton Mountain. I want his daughter for my wife my chances and climb that mountain. No clipped on clouds, he might take my life. Her tender lips are sweeter than honey, and Wolverton Mountain protects her there. The bears and the birds beautiful stranger should wander there. I'm going up on Wolverton Mountain. It's too lonesome down here below. It's just not right to hide his daughter from the one who loves her so. Her tender lips are sweeter than honey. And Wolverton Mountain protects her there. The bears and the birds tell Clifton flowers. If a stranger should wander there. I don't care about Clifton Clowers I'm gonna climb up on his mountain I'm gonna take the girl I love I don't care about Clifton Clowers I'm gonna climb up on that mountain And I'll get the one I love I don't care about Clifton Ouch! Hulle sê die liefde maak jou mal, maar die ou moet nie lekker, hy seker nie lekker nie, om Eh, dit te waag om hy dochter Tieke gaan haal daar op die berg met uh, Wolverton wat daar oppas. Of hy moet verskrikkelijk verlief wees. Wolverton Mountain. Albert Hammond is volgende. Soos ek al baie kere genoem het, uit sy pen vloe hoorders treffers wat hy vir baie van die bekendes geskryf het. Hier volg een van die liedjes wat hy vir homself geskryf het. En uh, hy sing dit ook nou self hy sing vir ons Down by the River, of dan soos hulle, ek dink het is in Spaans, waar hulle sê Cerca del Rio. Maar ons luister. City life was getting us down, so we spent a weekend out of town, pitched a tent on a patch of ground, down by the river. lit a fire and drank some wine. You put your jeans on top of mine. Said, Come in, the water's fine. Down by the river. across the stranger's side, down by the river. Silver fish lay on its side, it was washed up by the early tide. I wonder how it died, down by the river. Down by the river, down by the river. The silver fish lay on its side. dosed us up and he shook his head. Only foolish people go, he said, down by the river. Why do willows weep, said he. verdere van die Likkie uh, Tovenaar, wat so baie mooie Likkies geskryf het, uh, Albert Hammond. The Proclaimers, wel in Afrikaans sou het seker gewees het, die, die aankondigers. Nou ja, wat hulle ook al aankondig, het kom leid dier dat hulle 500 myl sal stap en dan nog 500 daarna, net om die na 1000 myl eh, te stap om by jou voordeur neer te val dit is either liefde of malligheid wat so iets teweegbring. Maar dit is in elk geval die verskil. In een sinnetjie van die liekie sê hulle ook, I'm gonna be the one who's hivering you. Dit beteken bloot dat ek die man gaan wees om jou te kom haal. Die proclaimers sing vir ons 500 miles, ook bekend as I'm gonna be. I'm gonna be. you Welcome to Edinburgh. Welcome to Scotland. When I wake up, well I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's heaver next to you. And I would walk 500 miles, and I would walk 500 more, just to be. I'm gonna be the man who's working hard for you. And when the money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who come back home with you. And if I go well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's going you. I would walk 500 miles, I would walk 500 man who walks a thousand miles I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, yeah, I know I'm gonna dream. I'm gonna dream about the times when I'm with you. And when I go out, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man. seker vreselik skrik aanjaand of skrikwekkend om op die verhoog te staan en hierdie derduisende mense staan hier voor jou en jy moet jou pauze hou. My knie sal so knak, ek <laughs> sal nie woord kan uitkry nie. Uh, maar ja, die uh, audience praat saam en daar is een goeie verhouding van hulle af na die gehoor en van die gehoor na hulle. Mooi gesing daar, 500 Miles, en dit was uh, die Kruikbroers, hulle is uh, identische tweelingbroers, en uh, hulle is op 5 maart 1962 gebore, en was uh, van Skotse afkomst. 500 Miles is by verre hulle meest bekende liekie, en hulle ander uitstaande kenmerk is die Skotse accent. Die Proclaimers was baie gewild dier die 80s en ook na die draai van die millennium. Nog steeds een groot gevolg gehad. Die volgende een was baie populair in die vroege 60s, die baron, met die bokkese klok, wat in die eh, later jare die Fanus Routenbach herskryf is as wie die chef by die koffie gegooi. <laughs> Die story daarachter lei dat een of ander diplomaat, uh, diplomaat uh, waarschijnlijk uh, Victorio Carpio van die Filipijne in Zuid-Afrika was, om uh, op uh, officiële bezigheid en hy een ochend beskuldigings begin rondslinger het, dat iemand gif in sy koffie gegooi het, want uh, hy het nie so wel gevoel nie. Later is vastgestel dat die man eindelijk net so bykie oordoen het met die proef van die Suid-Afrikaanse weine en uh, so het hy dan sy ongerief uh, daaraan te danke. Ons luister na die baron en hy sing die bokke se klokke, of se klok althans. Ek is al jong as ek het die klok, ek het omgekop waar die bokke die klok, heeft gekom, heeft die klokken gestiel. Ik vat die klok bij die bokkense kiel. Ik cirkel zo bij, ik moet op als die bokken. En wie heeft gevat omdat de bokkense klok? Wie heeft die dingen donen. wie heeft die klok? Wie heeft die dingen donen. wie heeft die klok? Wie heeft gevat om af bij die klok? En wie heeft gevat omdat de bokkense klok? kon om nie kree Ek gehoore nie mooi waar die bokke die blee Ek sirkel te baie, ek moet op as die bokke Die het gevat om daar die bokke se vlok Wie het die dinge donge, wie het die klok Wie het die dinge donge, wie het die klok Wie het gevat om af by die klok Wie het gevat om daar die bokke se vlok Wie het gevat om daar die bokke se vlok is voorbij, vaak die me dik. Ik voel het te slecht, ach, ik voel het te ziek. Die heel dag het loop, ik ga op als die bonken. Dat wie heeft gevaar omdat die bokken ze vlog. Wie heeft die dingen donnen, wie heeft die kop. Wie heeft die dingen donnen, wie heeft die klok? Wie heeft gevaar om af baby kop? Wie heeft gevaar daar die bokken ze vlog. Direkti dino dona Direkti kom Direkti dino dona Direkti kom Wie het gevat om af bij die kom Wie het gevat om daar die bokken se blok Wie het gevat om daar die bokken se blok die donne, die het die kok Die het die kinderdronne, die het die kok Die het gevat om af by die kok Wie het gevat om daar die bokse vol Die bokse klok, grijp haar Stoot haar daar oor die cementvloer met die meel en millimeel en so aan Dis wat hy plaat vertel en hy nooi allemaal om het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 Stuur my besonderhede dier aan hulle en hulle sal op my vrijdag program bespreek op die horizon om 2 uur verskyn. Ek los julle dan met die 2 in een rij en de, vandag sal het eers wees Hampton die Hamster. Dit is een baie ongewone liekie hier, ek het om maar net eh, opgesit uh, omdat hy so uniek <laughs> klink. Uh, en dan uh, direct daarna het ons vir uh, iets, iets van uh, Britney Spears, ja, was my voorrecht om die muziek met julle te deel, lekker week verder, lekker naweek, en tot volgende week woensdag om vier na middag, is het ek Ludwig Venter wat sê, wees soet, loop mooi, was julle handen, en bye for now.